Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին ամառոտ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Գերմանիայի Բունդեսթագն ընդունեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ Ադրբեջանի համար Ղարաբաղի խնդիրի տարածքի հարցը արցախցիների համար կյանքի իրավունքի հարց։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում մեկնարկել է Գարուբեր քաղաքը։ Հանրապետությունում սկսվել է գարու մթերումը։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեղի է ունեցել բուժաշխատողների ապարքեվատրման արարողություն։ Համահայկական 7-րդ ամառային խաղերն կանցկացվեն Արցախում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրությունն ընդհանուր առմամբ հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, Որոշ ուղություններում կիրառելով նաև դիպուկահար հրացաններ եւ հան 17 տիպի նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ցուցաբերել են զսվածություն, չեն արձագանքել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ժամը 9:15 րոպեի սահմաններում ԼԼ պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Խորեն Դերենիկի Հարությունյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼԼ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Գերմանիայի Բունդեսթագն ընդունեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, որն ունի 1915 թվականին հայերի եւ մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության հիշատակի եւ հոգեկոչման մասին անվանումը։ Բանաձևն ընդունվեց ունենալով ընդամենը 1 դեմ 1 ձեռնպահ ձայն։ Ելույթ ունեցողները միաձայն ընդգծում էին անցյալի հետ առերեսման անհրաժեշտությունը, նաև Հայաստանի եւ Թուրքիայի հաշտեցման գործընթացին նպաստելու մղումները։ Բոնդեսակում բարձրացանվել է Օսմանյան Թուրքիայի ոչրագործության մասին, նշելով, որ Գերմանիայի քայլը ոչ թե հայց է եւ մեղադրանք, այլև խոնարհում զոհերի շտակի արչեւ։ Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտը հայտարարել է խիզախության դրսևորման եւ անցյալի մութ էջերի հետ առերեսվելու անհրաժեշտության մասին։ Անցյալի հետ առերեսումը մեզ համար կարեւոր է, ցավոտ լինել, կարող է ցավոտ լինել, սակայն միևնույն ժամանակ կարող է լինել ազնիվ եւ ինքնակնդատական մոտեցում սեփական անցյալի նկատմամբ։ Դա կարևոր է այլ պետությունների հետ հարաբերությունների կառուցման տեսանկյունից, որի համար պետք է խեզախություն, փոխհմբռնման եւ հաշտեցման հասնելու համար, ասել է Լամերտը։ Բանաձևը համատեղ կազմել եւ ներկայացրել են իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Քրիստոնյա դեմոկրատական միություն եւ Քրիստոնեական սոցիալական միություն, սոցիալ-դեմոկրատական եւ ընդդիմադիր կանաչների կուսակցությունները։ Ողջունում են Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայերի այլ քրիստոնյա ժողովրդների դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն արձագանքելով Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից այսօր ընդունված հայոց ցեղասպանության բանաձևին։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ նախագահ Յոախիմ Գայուկի հայտարարությունը Բունդեսագի կողմից ընդունված այս բանաձևի հետ միասին հանդիսանում են Գերմանիայի արժեքավոր ներդրումը ոչ միայն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործում, այլև ընդդեմ ցեղասպանությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման համամարտկային պայքարում, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Գերմանիա խորհրդանի առաջ հայ երիտասարդները երկով, պարով ու ծափողջուններով ողջունեցին հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումը։ Բոնդեստագի շենքի առջև ծածանվում են հայկական, հունական, ասորական եւ քրդական դրոշները։ Մենք բոլորս հայ ենք, բացականչում են քրդերը։ Հայ երիտասարդները բացականչում են եղբայրություն, արդարություն եւ հայրենասիրական երգեր երգում։ Ադրբեջանի համար Ղարաբաղի խնդիրը տարածքի հարց է, Ղարաբաղի հայերի համար կյանքի իրավունքի հարց։ Այս մասին Ղարաբաղյան հակամարտության ռուսական միջնորդության հերանեկարները թեմայով Երևան-Բաքու-Մոսկվա հերոստակամուրջի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության падգամավոր Խոսրով Հարությունյանը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի միջնորդությունը ընդունելի է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Ռուսաստանը ջանքեր է գործադրել հավասարակշռությունը պահպանելու համար, սակայն դա պարզվեց քիչ է։ Անհրաժեշտ է հասկանալ բուն հակամարտության էությունը։ Ադրբեջանի համար խնդիրը տարածները վերադարձնելն է։ Նրանց համար դա տարածքի հարց է, իսկ Ղարաբաղի հայերի համար կյանքի իրավունքի հարց, ասել է Խոսրով Հարությունյանը։ Նա նշել է, որ բոլորը գիտեն, թե ով է սրում իրավիճակը, սակայն եղած հայտարարությունները չեն համապատասխանում դրան։ Ապրիլի ռազմական գործողությունները լավ հիմք են, որ เป զի բոլորը վերանային իրենց գործնեությունը, այդ թվում նաև Ռուսաստանը, ասել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության падգամավորը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղեկալ Շավարժ Քոչարյանը Սարգսյան-Ալիև հնարավոր հանդիպումը դիտարկում է հրադադարի ռեժիմի եւ վստահության միջոցների ներդրման համատեքստում։ Նա նշել է, որ Վեննայի հանդիպմամբ հիմք է դրվել մի շատ կարևոր գործընթացի, որի էությունը հետևալն է։ Քանի դեռ չկա հաստատված կրակի դադարեցման ռեժիմ, վստահության միջոցներ գոյություն չունեն։ Դժվար եւ գրեթե անհնար է ակնկալել որևէ առաջընթաց, այնպես որ ես ավելի շատ կդիտարկեի այդ համատեքստում։ Արդեն որոշակի առաջարկություններ են ներկայացվել ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կաշիկի կողմից կապված իր խմբի թվականակի կարողությունների մեծացման հետ։ Ըստ Քոչարյանի դա կարևոր է, բայց բավարար չէ, կան նաև այլ միջոցներ, որոնց մասին դեռևս պետք է տարվեն բանակցություններ։ Արցախյան պատերազմի վետերաններն ապրիլի 2-ից կամավորագրվել ու շարունակում են մնալ մարտական դիրքերում։ Նրանց միավորում է Արցախի ազատամարտիկների միությունը, որին կից կազմավորված ստորաբաժանումները մասնակցում են մարտական հերթապահությանը իրականացնում ինժեներական աշխատանքներ։ Արցախի ազատամարտիկները միակարծիք են։ Միասնականությամբ հաղթել ենք 3, միասնականությամբ էլ դիմակայում ենք ժամանակի մարտահրավերներին։ Ըստ միության անդամ Արսեն Աբ รา մյանի կամավորներն այստեղ ծառայությունը կազմակերպում են զինվորական կարգուկանոնի նորմերին համապատասխան գնացել ենք միություն գրվել, եկել ենք ստե մեր հողը պահելու համար, մեր հայրենիքը պահելու համար։ Ամեն ինչ անում ենք, որ մեր հայրենիքը միշտ ապահով լինի։ Կամավոր Նորայր Բաղդասարյանը դիրքերում նշանակություն չի տալիս զնակիցների տարիքային տարբերությանը։ Ընթակարակը երիտասարդներին իր փորձն է փոխանցում, ինքն էլ ինչ որ բան սովորում նրանցից։ Այսպես են ավակ ու կրսեր սերոների դիրքապահները հերթապահում պաշտպանության բնագծի հյուսիսային ուղղության հենակետերում։ Պատերազմը, ով վերապրել է, ով հիշում է 2-3 տարեկանից, ով ծնվել է այդ տարիներին, ինձ թվում է նրանց մոտ ինչ որ մի բան նախանց կար մեծերի հանդեպ, որ ինչու՞ չէ թողմեր ժամանակին եւ նրանք իրենց դուխը ցույց տվեցին։ Ես նախանձում եմ նրանց։ Նշենք, որ նրանք այստեղ են ապրիլի 2-ից եւ կմնան որքան որ պետք է։ Մարտական հերթապահությանը զուգահեռ Արցախի ազատամարտիկների միությանը կից գործող ստորաբաժանումները Դիրքապահությանը զուգահեռ անմիջապես տեղում շարունակում են ուսումնավարժական պարապմունքները կատարելագործելով իրենց մարտական ունակությունները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային Արաքսամերձ տարածներում մայիսի 17-ից մեկնարկել է Գարուբեր քաղաքը։ Արդեն կատարվել է մոտ 480 հեկտար հունց։ Ըստ գյուղվարչության տեղեկանքի ստացվել է 951 տոննա բերք, իսկ միջին բերքատվությունը կազմում է 19.8 ցենտներ հեկտարից։ Հնձի ենթակա ցանկատարածներում աշխատել է 13 կոմբայն։ Բելքավակը ժամանակին եւ անկորուստ իրականացնելու նպատակով Իշխանաձորում գործում է հակահարդային օպերատիվ շտաբ։ Գյուղվարչության պետ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ շրջանի հարավային Թոմասարի հատվածում ընդհանուր առմամբ կատարվել է մոտ 8000 հեկտար աշնանացան գարի եւ ծորեն, ինչպես նաեւ մոտ 60 հեկտար հաճարի գարնանացան։ Գյուղվարչության պետը նշել է, որ արտեզերերին կատարվել է մոտ 100 հեկտար հակահարդային հերկ։ Արդեն տեղակայված է հրշեջ հենակետը։ Հնձի երրորդ շրջանում գործելու են եւս 4-5 նման հենակետեր։ Ելնելով հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրության խթանման եւ իրացման գործում հողօգտագործողներին աջակցելու անհրաժեշտությունից ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամն այս տարի եւս հանրապետությունում կազմակերպում է հացահատիկի մթերման գործընթաց։ ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի մամլոյցարայության փոխանցմամբ արդեն սկսվել է գարումը թերումը։ Այն իրականացվում է հիմնադրամի Շուշիում, Ասկերանում, Մարտունիում եւ Ֆիզուլի տեղամասում գործող պայեսներում, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Խնձորես գյուղում եւ Երևան քաղաքում։ Նշված պայեսներում գարուգինը 1 կիլոգրամի դիմաց 105 դրամ է, բացառությամբ Երևանի պայեսների, որտեղ 1 կիլոգրամի համար սահմանված է 120 դրամ։ Մթերվող գարու խոնավության աստիճանը չպետք է երազանցի 13%-ը։ Վճարման գործընթացն առաջնահերթ կերպով իրականացվելու է հիմնադրամի հանդեպ ֆինանսական պարտավորություններ ունեցող իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց։ Մթերքանձնելուց եւ համապատասխան հաշվանդում կատարելուց հետո կանխիկ կերպով նրանց կվճարվի մթերված բերքի գումարի 20%-ը բերքավաքի ընթացքի ծախսերը կատարելու նպատակով։ Ֆինանսական պարտավորություններ չունեցող հողօգտագործողների մթերած գարու դիմաց Հիմնադրամի կողմից կառաջարկվի համաժեք ագրոծառայություն կամ գույքային փոխհատուցում։ Համաձայն եկամտահարկի մասին օրենքի պահանջների հողօգտագործողները պարտավոր են ներկայացնել իրենց համայնքի ղեկավարից տրված տեղեկանք սեփական արտադրության մասին։ Հակառակ դեպքում նրանցից կկանձվի հարկ 6%-ի չափով։ Հացահատիկայինների բերքահավաքի եւ մթերման գործընթացը կազմակերպված ու արդյունավետ իրականացնելու նպատակով ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը խոշոր բեռնափոխադրումներ իրականացնող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանցից ընդունում է ԼՂՀ-ից Հայաստանի Հանրապետություն հացահատիկի բեռնափոխադրումային ծառայության մատուցման հայտեր։ Ցանկացողները պետք է ներկայանան հիմնադրամ կնքելու համապատասխան պայմանագիր մատուցող ծառայության եւ վճարման վերաբերյալ։ Առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում կայացել է մի խումբ բուժաշխատողների ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Աշխատանքային ակտիվություն ցուցաբերած բուժաշխատողները առողջապահական բնակավարում բարեխիղճ աշխատանքի համար արմիության կողմից արժանացել են պատվոգրերի եւ նվերների։ ԼՂ արմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Արաղ Արամանյանը քրտնաջան աշխատանքի համար շնորհակալություն է հայտնել բոլոր բուժաշխատողներին։ Այսօր իսկականից շատ լավ ուրախալի օրա եւ բազմիցս ռոդարապետյան ասեց, որ մի քանի անգամ ուշացել է այս միջոցառումը ես շնորհակալություն եմ հայտնում եւ ողջունում եմ այսօրվա ձեր միջոցառումը եւ բոլոր հոբելյանների շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր քրնաջան աշխատանքի համար, առավել եւս հասկանալի առաջի պատերազմում եւ շորսորիա պատերազմի ժամանակ ձեր քրնաջան աշխատանքը դուք կարողացել եք բուժել մեր ուրեմն հիվանդներին եւ մեր զինվորներին ապակինում եւ գնան իրենց ծառայություններին։ Շնորհակալություն ցես բոլորին նորից շնորհավորում եմ հաջողությունն ու մաղթան ամենակողավոր արարողությունը։ Ֆեդերացիայի խորհրդի որոշմամբ հանրապետական բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Կարեն Բազյանը ապարգևատրվել է ԼՂ արմիությունների մեդալով։ Շնորհակալություն հայտնելով ապարգևի համար նա հավաստիացրեց, որ այսուհետ էլ կշարունակի ակտիվ գործունեությունը։ Պարգևատրվածների անունից շնորհակալական խոսք ասաց նաև Հանրապետական բժշկական կենտրոնի Արյան փող ներարկման բաժանմունքի վարիչ Գայանե Ավանեսյանը։ Դոկտոր Բազյանի եւ ադմիրության աշխատողների շատ շնորհակալ եմ ես աշխատել եմ օգնել եմ եւ միջև կյանքիս վերջը բոլորին կհիշի։ ԼՂ բուժքույրերի միավորում ասոցիացիայի նախագահ Հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակbaşնետիրական ընկերության գլխավոր բուժքույր Լիլիա Մովսիսյանը պատվոգրերով եւ նվերներով ապարգևատրել է մի խումբ բուժքույրերի։ Поздравляю всех юбиляров. Շնորհավորում եմ հոբելյարներին, թոշակառուներին, թող նրանք իմանան, որ մենք իրենց սիրում ու հարգում ենք։ Ելույթներն ընդմիջվում էին Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների հայրենասիրական երգերով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Հունիսի 1-ին Օլիմպիաբանում տեղի ունեցել համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտե հասարակական կազմակերպության գործադիր կոմիտեի նիստ Կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի գլխավորությամբ։ Նիստի ընթացքում Իշխան Զաքարյանն առաջարկել է համահայկական 7-րդ ամառային խաղերն անցկացնել Արցախում։ Առաջարկը մեծ ողջավորությամբ է ընդունվել բոլոր ներկաների կողմից։ Սա պատմական որոշում կլինի մեր գաղափարների իրագործման անկյունակարը։ Այս որոշումն իրապես կարտացոլի մեր նպատակը՝ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, Երամիասնությունը, նշել է կոմիտեի նախագահը։ Գործադիր կոմիտեի անդամները քննարկել են նաև Արցախում անցկացվելի խաղերի կազմակերպչական աշխատանքների հետ կապված խնդիրները, դրանց լուծման տարբերակները։ Ամփոփելով հարցի քննարկումը Իշխան Զաքարյանը շնորհակալություն հայտնելով բոլորին նշել է. «Գասկած անգամ չունեի, որ հարցն արժանանալու է ձեր հավանությանը։ Սա չափազանց պատվաբեր, համարձակ եւ պատմական որոշում է մեր ազգի համար։ Դժվարություններ եւ խնդիրներ կլինեն, սակայն յուրաքանչյուր հարց ունի իր լուծումը։ Կոմիտեի գործկոմը որոշում է ընդունել 2017 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Արցախում անցկացնել նաև համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի գլխավոր ասամբլեան։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ԱՄՆ-ում ուսումնամարզական հավաքի շրջանակներում երկրորդ խոշոր հաշվով հաղթանակը տոնեց։ Այս անգամ Հայաստանի ազգային ընտրանին 4 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Էլ Սալվադորի հավաքականի դարպասը։ Շախմատային ֆեդերացիան հրապարակել է շախմատի վարկանիշային աղյուսակները հունիսի 1-ի դրությամբ։ Աշխարհի 100 ուժեղագույն շախմատիստների ցանկը գլխավորում է աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը։ Հայ շախմատիստներից Լևոն Արոնյանը 4-րդ հորիզոնականում է։ Ցանկում են նաև Գաբրիել Սարգսյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը եւ Սերգեյ Մովսիսյանը։ Աշխարհի 100 լավագույն կին շախմատիստների ցանկի առաջին հորիզոնականում է աշխարհի չեմպիոնուհի Հոու Իֆանը։ Հայ շախմատիստներից Էլինա Դանիելյանը 39-րդն է, իսկ Լիլիթ Մկրչյանը 48-րդը թիմային դասակարգմամբ Հայաստանը 7-րդն է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։